Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغي اكتساحا Har bir jismning ko'rinishi, har bir tirik jonning harakatlanishi, har bir nafsning rizq talab qilishi ularni yaratgan buyuk bir zot borligini isbot etib turadi. Albatta har qanday mahluqot o'sha buyuk zotning, ya'ni Alloh taoloning vujdasiga muhtoj. Yaralishdan tortib to shu kunga qadar sodir bo'lgan voqealar buzilmas hayot qonuni jonzotlarning dunyoga kelib ketish tartibi hamda kun va tunning bir-biri bilan o'rin almashishlari ham yagona bo'lgan Alloh taoloning o'rnatgan qonuniyatiga bog'liq. U zot barcha ishning tadbirini Lavhul Mahfuzda yozib qo'ygan. Shuningdek, mu'minlarning jannatdagi joylarini ham kofirlarning jahannamdagi joylarini ham tayyorlab qo'ygan. Alloh jannatga yozgan bandasini hech kim jahannamga qulata olmaydi. Jahannamga yozgan bandasini ham hech kim jannatga olib kira olmaydi. Dunyoda qancha insonlar yashab o'tmasinlar, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning o'rinlarini bosadigan odam qayta dunyoga kelmaydi. bu zamin insoniyatning u qadar kamolatga yetganini endi qayta ko'rmaydi. Barcha anbiyolarga imom bo'lgan zot bu dunyoga endi kelmaydilar. Bizga qanday yashash kerak ekanligini o'rgatib, oliy jannat yo'llarini ko'rsatib ketgan Muhammad alayhi assalomni payg'ambar qilib yuborgan Alloh azza va jallaga o'zi bilgancha hamd va sanolar bo'lsin. Muhammad alayhi assalomga esa tinmasdan salovat va durudlar yog'ilsin. u zotning ahli oilalariga, ashablariga va ergashuvchilarga Allohning rahmatlari bo'lsin. Alloh taolo barchamizni u zotga ergashganlardan qilsin. Assalomu alaykum iymon ahlidan bo'lgan dindoshlar, Allohga va uning rasuliga iymon keltirgan birodarlar, jannat tomon intilgan aka-uka, opa-singillar. Mana Allohning fazli bilan yana bir juma tongida sizlar bilan iymonlashish baxtiga muyassar bo'ldik. Albatta, buning uchun Robbimizga hamdlar bo'lsin deymiz. U zotdan madad so'rab bugungi juma dasturimizni boshlaymiz va barchangizga xush kayfiyat tilaymiz. Assalomu alaykum, bizni tinglab turgan mo'min mo'mina aka-uka opa-singillar. Jumadan jumagacha dasturimizni intizorlik bilan kutgan ahli iymon birodarlar. Alloh taologa hamdlar bo'lsinki, yana bir juma tongiga siz u bizni omon yetkazdi. Dasturimiz mobaynida sizlarning qalbingizda nurafshonlik uyg'ota olsak, iymon ziyodalashuviga sababchi bo'lsak, biz ham baxtiyormiz. Xayrli amallarni ko'proq qilishlik yaxshi odat. Ayniqsa, shu kunlarda qilingan amallarning hisobi bir necha barobarga Alloh taoloning mehribonligi bilan ko'paytiriladi. bir-birimizga xayrli ishlarda ko'makdosh bo'lishimiz ham yaxshi odat. Ayniqsa, biz mu'minlar ittifoqchilikda kofirlardan peshqadam bo'lmog'imiz lozim. Bir mu'min ikkinchi mu'minga yordam ko'rsatishi o'rtadagi mehr-muhabbatni mustahkamlaydi. Dindoshlik rishtalarini mukammallashtiradi. Hattoki bu ish atrofdan kuzatib turgan g'ayridinlarning ham islomga bo'lgan noto'g'ri fikrlarini ijobiy tomonga o'zgartirishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi sellem dedilar: Bir musulmon o'zining birodaridan maslahat so'rasa, birodari albatta unga xolis maslahat bersin. Nabi alayhi sallam yana bunday dedilar: Bir musulmonning boshqa musulmon ustidagi haqlardan biri o'zi yo'qligida unga xolislik qilishidir. Imom Muslim rivoyatlari. Mu'min odam barcha iymon egasiga bir xil muomalada bo'lib, birdek yordam qo'lini cho'zmog'i lozim. Qaysi millatdan bo'lmasin, unga mehr ko'rsatmog'i shartdir. Alloh taolo barchamizni bir-birimizga mehr muhabbatli qilsin. O'zaro munosabatlarimizni isloq qilsin, ittifoq qilsin. Barchangizga bugungi juma ayyomi barokatli bo'lsin, qadrli dindoshlar. Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan An-Nasr tawala qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Amri ma'ruf haqidagi darsning davomi. Ma'rufga buyurasizlar, munkardan qaytarasizlar yoki qaytarmasanglar Alloh subhanahu va taolo tarafidan sizlarga azob kelishligi yaqin bo'ladi. Mazluma muslimaning xati. ozodlikda yurgan pul, qorin g'amida yurgan musulmonlarni hammasini qiyomat kuni yoqasidan tutamiz deb yig'lab o'tirishibdi. Mana alhamdulillah ozodlikka chiqdim. sahyunist yahudiylarning bitiklari davomi. Maishat parast bo'lishlari ularning shu dunyo qarashlaridan kelib chiqqan go'yoki tabiiy bir hollaridir. E'dod va jihod maydoniga shoshilinglar. Shunday shirin xodima topmoq uchun albatta jihod maydoniga shoshilmoq zarur. Jihod qilish uchun esa albatta e'dod maydoniga shoshilmoq zarur. E'dod va jihod lazzatini maydondagilargina his qila oladilar xolos. Fazilatli kunlarda nimalar qilishimiz kerak? Arafa kuni din komil etildi deb aytilishiga sabab shu kungacha musulmonlar islomdagi haj ibodatlarini amalga oshirmagan edilar. Asalning foydalarini o'rganaylik. Qadim-qadimdan turli kasalliklarni davolashda, odamlarning sog'lomligi va baquvvatligini ta'minlashda asalni tavsiya qilishdi. Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari. عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذاكر الجياد لأهل الجهاد kitob bilan Bugun ham inshaalloh bir eslatma bilan davom ettiramiz inshaalloh. Ummul Mu'minin Ummu Salama radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadis Imom Muslim sahih to'plamlarda rivoyat qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Annahu yusta'malu alaykum umara'u fata'rifuna wa tunkirun, faman kariha faqad bari'a, wa man ankara faqad salim." ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقتلهم قالوا لا ما قاموا فيكم الصلاة قال النووي رحمه الله معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ الإثم وأدى وظيفته ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي Rasul sallallam sizlarda ustinglarda ba'zi bir umarolar hali nima hukm suradi. Ba'zi bir amirlar sizlarda ustinglarga hukmron bo'ladi, ba'zi bir hokimlar. Sizlar sizlar ularni bilasizlar. Va tunkirun. Sizlar ularda sodir bo'lgan munkarlarni bilib qaytarasizlar. Faman kariha faqat bari'a. Kim o'sha munkarlardan karih ko'rsa, munkarlarni yomon ko'rsa, o'shalardan sodir bo'lgan faqat bari'a. U odam pok bo'ladi. Va man ankara faqat aslam. Kim endi o'sha munkarni ko'rib turib qalbdan inkor qilishligi, qalbdan yomon ko'rishligi o'sha odamda zimmasidagi ismni, gunohni ketishlikka yetarli bo'ladi. Endi lekin munkarni ko'rib turib, qaytar olsa, munkarni ko'rib turib, qaytar oladigan bo'lsa, faqat aslam. Bu kishi salomat qoladi. Faqat aslam bu kishi salomat qoladi. Shuning uchun mas'ullardan sodir bo'lgan, o'zlari bilsa ham, bilmasdan turib sodir qilingan munkarlarni albatta nasihat yo'li bilan qaytarishlik atrofidagi kishilarning ham vazifasi bo'ladi. mas'ul odamdan xato sodir bo'lmaydi degan gap mutlaq noto'g'ri gap. Albatta mas'uldan xato sodir bo'ladi. Bilib turib sodir bo'lsin, bilmasdan turib sodir bo'lsin, lekin o'shani qul ostidagi odam mas'ul ekan deb rioya qiladigan bo'lsa, kelayotgan azob mas'ulga ham, ma'murga ham, qul ostidagi odamga ham barobar bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo tomonidan kelayotgan azob bir odamga xoslanib kelmaydi. Azob umumiy bo'lib keladi. Shuning uchun mas'ullardan sodir bo'layotgan xatolarni ko'rgan inson ro'oya qilmasdan o'shani imkon qadar tili bilan qaytarishlikka qodir bo'lsa tili bilan qaytarsin, lekin nasihat yo'li bilan. Ha, mas'ul menday bo'lib ketdi-yu deb u nasihatga kirmaydi. Albatta, qo'lidan ushlab bir chetga olib chiqib shu narsani nasihat tariqasida aytib qo'yishlik. Balki bu narsa buyurilgan ham. Imom Tirmiziy rahimahulloh Huzayfat ibn Yamani radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda: "Vallazi nafsi bi yadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkari aw la yushikanna Allohu an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Mana bu hadisga e'tibor bering. Juda hadis e'tiborga molik bo'lgan hadis. Rasululloh sallam alayhi nafsim qo'limda bo'lgan zotga qasamiyat qilib aytamanki, la ta'muruna yo ma'rufga buyurasizlar, munkardan qaytarasizlar. yoki qaytarmasanglar Alloh subhanahu va taolo tarafidan sizlarga azob kelishligi yaqin bo'ladi. Awshaka yush awshaka min af'al taqrib, ha? Yaqinlashtiradigan fe'l. Alloh subhanahu va taolo tarafidan azob kelishligi yaqin bo'ladi. So'ngra amr ma'ruf nahy munkar qilmaganinglardan keyin duo qilasizlar ijobat bo'lmaydi. Ham azobni kelishligiga haligi narsa zamin yaratyapti, undan keyin duolar ijobat bo'lmaslikka, rizqlar kamayishlikka, barakatlar yo'qolishlikka sabab bo'ladi. Shuning uchun hech kimga nima ijozat yo'q ekan demak, munkarni ko'rgan holatda qaytarmaslikka, ma'rufni bilgan holatda buyurmaslikka hech kimni haqqi yo'q. Balki Alloh subhanahu va taolo va iza akhazallohu mithaqal ladin utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi. Utul kitob ya'ni kitob berilgan, ya'ni ahli ilm bo'lgan, bir ma'rufni ma'ruf deb bilgan, munkarni munkar deb bilgan kishilardan Alloh subhanahu va taolo mifaq ahd olgan. La tubayyinunahu linnas. Insonlarga bayon qilib berasizlar deb. Va la taktumunahu bekitmasdan bayon qilib berasizlar deb Alloh subhanahu va taolo munkarni munkar deb bilgan, ma'rufni ma'ruf deb bilgan kishilardan ahd misoq olgan. Buni yaxshi bilib olaylik. Rasa amru ma'ruf nahi munkar bobi rasa keng ekan. O'tirsak, Alloh alam kechgacha o'tiraveramiz buni. Fazilatini, buni madlulatlarini aytadigan bo'lsak, Alloh alam juda ko'plab vaqtlar ham yetmaydi. Lekin xulosa eslatma yuzasidan manfaat olishlik uchun ba'zi birlar mumkin aksarimiz ham bilarmiz, lekin eslatishlik albatta manfaat bo'ladi. Ba'zi bir amru ma'ruf nahiy munkarga qo'yilgan shartlar bor. O'sha shartlarni ham aytib o'tsak. Albatta amru ma'ruf nahiy munkar qilgan kishi ma'ruf, ya'ni ma'rufga buyuriladigan kishini holatini bilgan bo'lishligi kerak. Ya'ni noo'rin holatda amru ma'ruf nahiy munkar qilib qo'ymaslik kerak degan. Va undan keyin ma'rufga buyuradigan kishi buyurayotgan narsasini o'zi to'la vahiy qilmoqligi kerak. Ba'zilar keladiki, menga falonnaqani o'rgatib qo'ying deydi. Men bir boplay, o'shani bilib olay deydi-da, kech payt olib olib borib shuni aytamanda borib bir mot qilib qo'yaman. U ma'rufga kirmaydi. Chunki o'zini bilayotgan narsasi to'la bilmayapti va mad'u, ya'ni ma'rufga chaqirilayotgan kishini holatini ham yaxshi bilmaydi. Shuning uchun ma'mur ma'ruf nahiy munkar qilgan kishiga ba'zi bir shartlar qo'yilgan, ulardan chaqirilayotgan narsani Ya'ni chaqirayotgan narsangizni to'la bilishligingiz undan keyin chaqirilayotgan kishini holatini rioya qilgan holatda ma'ruf qilishlik. Buni aytib o'tdik, hammaning oldida e, misol uchun bir odamni munkarini bilasizdan hamma odam to'plaganda aytsangiz, u odam qilishligidan ko'ra qilmasligi ko'payadi. Sizga nafrat uyg'onadi. O'rtangizda adovat paydo bo'ladida doim majlis bo'lgan vaqtida bir-biringizni xatoingizni aytishni o'rganib qolasiz. Chunki sizni ham foydalab yurgan u xatoingizni u ham poylab yuradi, siz ham poylab yurasiz. Majlis bo'lgan vaqtida faloncha shunaqa qilding? Bu majlis bo'lganda sen faloncha mana qilding degan o'rtada raqobat paydo bo'lishidan boshqa narsa bo'lmaydi. Shuning uchun albatta ma'rufga buyurishlik hikmat yo'li bilan o'ziga xos tarzda aytiladi. Shu narsalarga e'tibor bergan holatda amr ma'ruf nahy munkar qilaylik. Mana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim kul hazihi sabili ad'u ila Allohi ala basiratin ana va man ittaba'ani va subhanallohi va ma ana min mushrikin. Ayting Muhammad alayhisalom hazihi sabili mana bu meni yo'lim deb ayting. Ad'u ila Alloh Alloh subhanahu va taologa da'vat qilaman, chaqiraman nimada? Ala basiratin. Basira ustida, hujjat ustida Alloh subhanahu va taologa chaqiraman. Men ham va menga ergashgan kishilar ham xuddi shunday. Ibn Qayyim rahimahulloh bu oyatni sharhida bir necha e, ma'nolarni keltiradi. Zamirlar ana va manittaba'anida. Ya'ni xulosa shuki, men va menga ergashganlar ham shunday. Basira ustida, hujjat ustida nima qiladi? Ma'rufga, dinga da'vat qilishadi. Va yana ba'zi holatlar e, amru ma'ruf nahiy munkar qilgan kishidan talab qilinadi. Bulardan bittasi ixlos. Birinchi o'rinda ixlos. Amru ma'ruf nahiy munkar qilgan kishi ixlosni o'zida mujassam qilmaydigan bo'lsa, yo riyokorlik bo'ladi, yo sum'akorlik bo'lgan bo'lishi mumkin. Va qilinayotgan ma'rufi, qilinayotgan nahiysidan asl maqsadi dinni dinga yordam berishlik maqsadida qilmoqligi kerak. Mana bu narsa amru ma'ruf nahi munkarda shart qilinadigan va ma'rufga buyuradigan, nahidan qaytaradigan kishilar kishiga qo'yiladigan shartlardan biri. surullohi yansurkum va yathbit aqdamakum oyatiga nima qo'shiladi. Agar amr ma'ruf qilgan kishi ixlos bilan dinni ga yordam beraman deydigan bo'lsa, intansurulloh yansurkum oyatiga nima daxildor bo'ladi. Agar Allohga yordam bersanglar, Allohning diniga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi oyatiga daxil bo'ladi. Bo'lmasam ixlos bo'lmasa, yo sum'akorlikka yo riyokorlikka sabab bo'lishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo o'zi qilinayotgan amru ma'ruf nahiy munkarlarni manfaatli qilsin. Eslatilayotgan narsalarni bardavom qilsin. Talabalarga ham Alloh taolo ilmi nofi' bersin. Ilmiga amal qiladigan kishilardan qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duolarda eslatib o'tamiz. Allohumma inni a'uzu bika min ilmin la yanfa'. Biz ham suraymizki, inna na'uzu bika min ilmin la yanfa'. Manfaatsiz bo'lgan ilmdan panoh bergin deb duo qilamiz va qilinayotgan da'vatlarimiz, o'qiyotgan ilmlarimiz albatta basira ustiga bo'lishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Jazakumulloh xayran. Subhanakalloh hamdashana la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dasturimiz davom etadi. Endi esa hafta davomida tinglagan kechki dasturlarimizni bir yodimizga tushirib olsak. Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar o'zlarin qurbon qilib ustozlar dars rasululloh sallallohu alayhi vasallam jihoddan qaytib kelganlardan keyin jihod g'animatlari va boshqa asirlar ichida bir ayol boshqa ayollar safida ham turganida shunda bir go'dak bolani ko'rib uni yig'layotganligini ko'rib olibla ko'ksiga qo'ydida uni ko'ksi bilan ovqatlantira boshladi rahmi kelib rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki shu ayol shu bolani bolasini o'tga tashlaydi deb o'ylaysizlarmi dedilar yo rasululloh hech o'tga tashlamaydi bu shunday mehribon onasi ham shunday qiladimi dedilar Alloh bendelerige shu ayolning bolasiga mihribanlikden ham mehribonroq dedilar. Alloh kechiruvchi mihriban zat. Tavbe darvozasi bandalar rubarusige ikki qanoti bilan ochib qo'yilgan. Shanba, shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar birodarlar biz ham kech qo'yini agar kimni qanoti yo'q bu jamoat olib aqidasi aytdik aqidasi ahli sunna va jamoat aqida kitobi aqidatu tahawiyya sharhi abu iz abu iz hanafi shu aqidani olgan fiqhiy masalada hanafi mazhabda yuramiz va uchta qolgan mazhabni ham to'la ehtirom qilamiz. Siyosatimiz shu kofirlarga qo'l bermaymiz. Bu muhojirlarni ko'chama-ko'cha godoy qilib qo'ymaymiz. Islomiy xilofatni quramiz deganmiz. Mana shu olib borayotgan siyosatlarimiz sharhi ko'p buni. Qanoat qilsani birodarlar yuruvna biz bilan. Tovan. Xursand bo'lib yuruvna Agar bo'lmasa, bizga uchrani qochib ketmani bizni, avratimizni, sirimizni hamma yoq qochib kelin oldimizga. Duo beramiz ketaveringlar biroq. Yaxshiroq amir topgan bo'lsani, qanoat qilsani o'sha jamoatlarga. Bismillah birodar. Nima qilasizlar? Visir-visir qilib, jamoatni ichidan kemirib, kelini bizga uchrani. Duoyini beramiz. Bismillah ketavering. yakshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli va Alloh subhanahu va taolo yo'lida mol va jonlaringiz bilan jihad qilasizlar Mana shuning hikmatini tushunsalaring, bu o'zlaring uchun juda yaxshidir. Agar shunday qilsangizlar, ya'ni Alloh subhanahu va taolo yo'lida jihad qilsangizlar, sizlarning gunohlaringizni Alloh subhanahu va taolo mag'firat qiladi hamda sizlarni ostidan daryolar oqib turadigan jannatlarga va abadiy jannatlardagi pokiza maskanlarga kiritadi. Bu esa asl saodatdir. Sahobai kiromlar so'zini qo'yib, qiyosga aslo o'tmas edilar. Abu Muti' al-Balhi Abu Hanifadan menga aytingchi, biron masalada siz bir fikrda bo'lsangizda, Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu ning fikri bu masalada boshqacha bo'lsa, siz uning fikrini qabul qilib, o'z fikringizdan qaytasizmi yo yo'qmi? deb so'radi. Abu Hanifa albatta fikrimdan qaytaman dedilar. Axiyu Hamza, U keyin rosa kelganim men aytdim, sen amir emassan dedim Men dedim, amirga ham aytganman dedim. Qurolni topshirmay chiqasan. Shahid bo'laman olasan, bo'lmasam yo'q. Deb rosa janob, boshqalar nima qilganlardi? Oradan yarim soat o'tmadi, qaradi, siklat ochildi, unisi bunday qilib ko'tarib ketyapti, unisi ko'tarib ketyapti. Avtomobil hammasi piko-miko hammasi ko'tarib ketdi, hech nima qolmadi. Hatto shu pichoqlargacha olib ketishdi. dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon ruslarga qora dengizda ozod harakat qilishliklariga mukammal haq huquq beriladi va shuningdek Usmonlilar davlatidagi bo'g'ozlardan o'tib yurishliklariga ijozat beriladi. Bu o'tib yurishliklarda Rossiya kemalarini taftish qilishlik, ularni tekshirishlikka Usmoniylar davlatining biron bir haqqi bo'lmaydi. Shuningdek, Afloq va Bog'don viloyatlarining hokimlarini ruslar o'zlari tanlab berishadi va ularni 7 yilgacha mana shu lavozimda qoldiriladi va ularni bu lavozimlardan Rossiyani faqat rozichiligi bilangina ishdan olinadi Serb mintaqalari taqriban mustaqil bo'ladi. Usmoniya davlati askarlari esa faqatgina Belgrad va u yerdagi 3 tagina qal'anigina egallab turishadi. Seyshanba. Unutmaslar seni hatırda ulfaymonlaring bordur Nechuk zoyi bo'lur behat to'kilgan qonlaring bordur Siz baland darajalikka shu tariqa ma'lum qilaman kim. Manim ixtiyorimga topshirilgan Asakaga qarashli Mingtepa qishlog'ida bu tarixdan 25 yil avval kelib o'rnashgan asli Mingtepalik Muhammad Ali Eshon degan bir kishi eshonlik qilib turgan bo'lsa-da, bu kunlarda nihoyat kuchayib, butun tog'lardagi qirg'izlarni o'ziga tobe qildi. Meni maxfiy olgan axborimga qaraganda muridlari 10 mingdan oshgan bo'lsa kerak. Hammalari eshonga shunday tobedirlarki, agar amr qilsa, bir kunda jam bo'ladilar. Agar shunday boraversa, ehtimol Eron eshonlaridek Rusiya davlatiga isyon chiqarsa, loaqal hukumat boshliqlari amr farmoniga inqiyot qilmasa ya'ni itoat qilmasa deyilibdi payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli ahli sunna va jamoa odatdagidek mana shu g'aybiy narsalarga iymon keltirish bilan to'g'ri yo'ldan adashgan har xil firqalar va toifalarga qarshi turdi Chunki bu ahli firqalar va toifalar Dajjolni ham, Isa ibn Maryam alayhissalomning samodan nozil bo'lishini ham, quyoshning mag'ribdan chiqishini ham, Dobbatul ard, ya'ni yer hayvonini ham barchasini inkor etdilar. Miyasi kirib ketganda ichiga askoka kirib ketgan ichiga. Qonamaydi. Qonamagan shu bir latta bilan bog'lab qo'yilgan, tamom. said akam ey olimni o'ltiradi u tepaga chiqib bo'ling ey deb baqiribman odamlar tepaga chiqib ketaveradi men baqiradim alloh akbar deb har xil endi nima bo'lib qolgan qo'l nima qilib qo'yib qo'yaman yana o'shandan shu qildi-yu, o'rniga kelib qoldi erta bilan shunday turdiyu hech nima bo'lmaganda Nechki kun o'tdi 2-3 kun o'tgandida oradan في بغداد بغداد المعالي Bu dunyoga kelsa g'ofil basharlar, kun sayin isyonga isyon qo'sharlar. 95 yoshlik u 15 yosharlar boshdagi turgan savolin anglamas. Haq turmasa peshvolarin tilinda, lof ursalar turib Qur'on qo'linda, jon bersalar quvib dunyo yo'linda, jannatdagi asl molin anglamas. qizlarindan qochib ketmish nafosat, yigitlardan yuz o'girmish farosat, kiyinmishlar ikki jinsda arosat, yigit yaktak qiz romolin anglamas. Amal bo'lmish musulmonga ribolar, olama tarqamish bunday vabolar, nabiradan dars olsalar bobolar, kim daraxtu, kim niholin anglamas. Din deganni dinda aybin toparlar, birlash desang tag'in itdek qoparlar, bosh ko'tarsang tutib boshing choparlar, olimlarning hech uvolin anglamas. Jang qilmasang ey mujohid kimsana, dinda nimta bo'lmasa gar hayftana, shahodat yo'llari ochilgan ana, nechun aqling mayus holin anglamas. Endi navbat Sahyonis yahudiylarning bitiklari haqidagi mavzuning davomiga. Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qoyil, hammani aylab hayron, dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron. Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qoyil. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. qadrli mu'min va mu'minalar, muhojir va muhojiralar, mujohid va mujohidalar. Bugun Sion bitiklari yuzasidan 29-suhbatimizdir. Bu bitiklarning oxirgi ko'rib chiqqanimiz Yahudmas xalqlar o'z nafs xohishlarini qondirishga harislar u Yahudilar ana shunga e'tiborlarini qaratmoqlari lozim deyilgan joyi edi. Va juhudlar bunga qanchalar e'tibor berayotganlarini, insonlarning nafsoniy xohishotlarini harom xarish yo'llarga burib, qondirishga nechog'lik zo'r berib urinayotganlarini qisqacha ko'rib chiqqan bo'ldik. Endi bitiklarining davomida mana bunday matnlar kelibdi. Ular o'z nafsoniyatlarini to'ydirish kayfiga sho'ng'iganlarida fikr yuritishdan umuman to'xtaydilar va maishatparast bo'lib qoladilar. Bizning sharhimiz Bu matnda keltirilgan holat oxirgi suhbatimizda ko'rib chiqqanimizdagi yahudiylarning odamlarning nafs istak xohishlarini, tabiiy g'arizalarini qondirib borishlarining samarasi natijasi bo'ladi. Insonlarning hissiyotlarini uzluksiz qondira borib, yahudiylar axiri ularni o'z nafsoniyatlarini to'ydirish kayfiga mubtalo etishlari va oxir oqibat maishat parast qilib qo'yishlari lozim ekan. Mana nima uchun juhudlar o'zlarini maishiy xizmatlarga hozirda servis deb ataluvchi kundalik turmushda qulayliklar muhayyo etuvchi sohalarga urganlar. Haqiqatan ham bugungi olamga nazar solsak, Sion protokollarining ushbu bandi ham jadal sur'atlarda amalga oshirilayotganini ko'ramiz. Qayon boqmang, maishat parastlik ruhiyasi insonlarga singdirilib ketganini ko'rasiz. Bedin kofirlar-ku oxiratga ishonmaganlari bois undan umid ham qilmaydilar. Yashashimiz shu dunyodagi bir yashash deb o'ylab, shuning uchun yashab qolish kerak degan e'tiqodda maishat parast bo'lishlari ularning shu dunyo qarashlaridan kelib chiqqan go'yoki tabiiy bir hollaridir. Ularni qo'yavering, yeb ichib foydalanib qolsinlar, orzu havaslariga mashg'ul bo'laversinlar. Bas yaqinda bu qilmishlarining oqibati nima bo'lishini bilib olurlar. Hijr surasi 3-oyat. Ammo oxiratni butunlay inkor etuvchi bunday bexudolar, yaqin tarixiy davrdagina ko'payib ketdilar. Bungacha esa nasroniy kitobiy kofirlar yo budochi, krishnachi va boshqa botil dinlardagi kofirlar ham oxiratni rad etmas va shunga ko'ra bu dunyo hayotida nafsni tiyibroq yashab o'tmoq zarur deb bilardilar. Hozirda esa bu dinlarning va umuman barcha dinlarning ahllari ham qarib yoppasiga shu dunyo maishatiga cho'ktirib yuborilgan. Hatto islom ahlida ham maishat parastlik ommaviy tus oldirilgandir. Oddiy misol vatanlarimizda qaysi birimiz qarindoshlarimizdan, qo'ni qo'shnilarimizdan, mahalla ko'ylarimizda Mana bunday orzu umidlarni eshitmaganmiz. Biz ham dunyoga kelib, orzu havas ko'rsak, imoratlar qurib, uy joylik bo'lsak, el oldiga dasturxonlar yozib, katta-katta to'yu tomoshalar bersak, o'g'il uylasak, qiz chiqarsak, yaxshi-yaxshi yeb ichsak, mashina yu hozirda esa inamarkalik yana dachalik bo'lsak va hokazo shu taxlidda. Mehnatdan qochmas xalqimizning tamomiy zahmat mashaqqatlari, mardikorlikdan topib keladigan pul mollari mana shularga qaratilgan emasmi? Xo'sh, kim musulmon xalqlarga hayotda bunday o'lchov maqsadlarni singdirib qo'ydi? Aniqki, islom dinimiz bunday puch o'tkinchi narsalarni bandalarga singdirmaydi. Bular mana bu sayyuhniz donishmandlari aytayotgan qavmlarning o'z nafsoniyatlarini to'ydirish kayfiga sho'ng'ishining maishat taras bo'lib qolishining ayni o'zi-ku. Biz islom ummatidan avval bizning islom dinimizni kuch bilan tortib oldilarda keyin bunday yaramas qadriyatlarini yuqtirdilar. O'zi shu maishatparastlik, dunyodo'stlik zaharini bizga yuqtira olish yoki yanada avj oldira olish uchun ham islom nizomimizni bizdan ketkazganlarda. Davlat qudrati kofirlarda bo'lib qolganidan keyin kufr hukumatlarining bor kuch-quvvati ila bunday hayot tarzini shunday g'ayri-ilmiy tushuncha e'tiqodni xato dunyo qarashni jamiyatda hokim qildilar. Bu ishlarning ustida mana bu Sion bitiklari va boshqa botil nazariy hujjatlari bilan qurollanib olgan kofir yahudiylar turardilar va hozirda ham shular turgandirlar. Buning tafsilotlarini Alloh nasib etsa, ushbu silsila suhbatimizning davomida Sion bitiklarining boshqa o'rinlarida Yahud donishmandlarining o'z tillaridan yana uchratamiz. Endi tasavvur qiling, bugungi O'zbekistonda radio va televizyondan har kuni tong sahardan to yarim kechagacha xalqning quloqiga quyilib kelayotgan kuy qo'shiqni bu Alloh va Rasuli harom qilgan g'ino bo'lgani bois birdan o'chirib qo'yinga. Shu g'ino kayfiga sho'ng'ib ketgan nafslar xuddi nosqovog'ini yo'qotib qo'ygan noskashlardek o'zlarini his qilmasmikinlar? parastlik bizda shunchalar avj oldirilganki, butun O'zbekiston bir katta kufr to'yxonasimi deysiz. Go'yoki Bu yurtda hech bir kamchilik yo'qdek, tosh turmayu jasliqlar to'lib toshib ketmayotgandek, millionlab erkaklari o'z qo'shtirnoq ichida jannat makon O'zbekistonida rizq ro'zini topolmay borib kofirlarga mardikor bo'lmayotganidek, minglab qiz juvonlari esa dunyo fohishaxonalarini to'ldirmayotgandek har kuni mamlakatda markazlashgan holda musiqa, o'yin, kulgi, konsertlar eshittirilib va ko'rsatib borilaveradi. Chunki bu qavmning ustida turgan yahudvacha IAK olamiy yahudo masonlikning musulmon o'zbek xalqini xor nochor ahvoldan chiqartirmaslik buyurtmasini bajarayotgan mana bu sayyuhnizm bitiklarini amalga oshirayotganlarning biridir. Negaki jahon kufri va ayniqsa juhudlar bu musulmon xalqdan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Burhoniddin Marg'inoniy, Abu Lay Samarqandiy, Abu Rayhon Beruniy, Muhammad al-Xorazmiy va boshqa ko'plab islom olamining zabardast allomalari o'z zamonasidagi kufr qudratlarining belini sindirgan zinkiylar u Qutuz singari buyuk mujohidlar sarkardalari hamda 6 asr davomida islom dinining himoyasini qilib kelgan Yevropa kofirlarining doimiy bosh og'rig'i bo'lgan Usmoniylar xalifaligini qurgan qavm ham shu yurtdan chiqqanlarini zinhor unutmaganlar. bu musulmon elni o'z holiga qo'yilsa, u tez fursatda yana o'z islomini mahkam ushlab, kufru, zulmu, fasodga qarshi biznillah yana ko'tarilajagidan kofirlar juda-juda qo'rqurlar. Ana shuning uchun ham juhudlar bu xalq ustiga albatta yo o'zbek shaklidagi o'z juhudini yoki o'zbek bo'lsa-da Yahudning xodimiga aylangan bir masonlarini qo'yishlari kerakdirki, u bu salaflarning avlodlarini bir tomondan nochor ahvolda ushlab tursin, boyliklarini tashittirib ketsin, boshqa tomondan o'ta ketgan maishat parastlikka mubtalo etsinki, bu musulmon xalq islom uchun kurashga, endi zinhor ko'tarila olmasin. Yahudmas xalqlarni o'z nafsoniyatlarini to'ydirish kayfiga sho'ng'itirishni juhudlar shu darajada yo'lga qo'ya oldilarki, natijada o'z ichuvchiligidan, chekuvchiligidan, nashavandligi u ko'knoriligidan qayta olmaydiganlar yer aholisining o'nlab millionlarni tashkil etadi. Hatto ko'ngli doim tusaydigan bo'lib qolgan falon taomlarni yemay tursa yo falondaqa kiyinmay yursa, tinchini yo'qotib, o'zini behuzur his qilib, turish turmushining maza matrasi qochadigan, o'zini qo'yarga joy topolmaydiganlar har elatlardan qanchadan qancha bo'lib ketgan ekan. Hatto nashavandlik u yana ba'zi fahshot va fasodlarga ancha-muncha qattiq qo'lroq bo'lgan sobiq Sovet ittifoqida kaminaga ma'lum bo'lgan shu mavzudagi voqealardan birini sizga aytib bersam. Bir avtosaroy avtobazaning haydovchisi ishini tugatib, kechga yaqin o'z yuk mashinasini shu saroyga kiritib qo'yadi-da, chiqib ketaya turib, darvoza yonidagi qorovulxonada peshtaxta ustida turgan piyoladagi choy quyqasini chayqab tashlab, hovlida eshik oldidagi suv jo'mragidan suv olib ichadi. Shunda ishlarini bitirib kelib qolgan yoshi o'tib keksayishga borayotgan avtosaroy qorovuli bu ishni ko'riboq qancha "Voy Abdullajon, nima ish qilib qo'ydingiz? nima qilib qo'ydingiz ey deya boshlaydi. Hech narsani tushunmayotgan haydovchi nima qilibman? Suv ichdim deydi bamayli xotir. Shunda bu chol buni aytmayman, suv ichmay qoling ey. Piyoladagini nima qilib qo'ydingiz deydi. Haydovchi choyning yo'qi ekan, chayqab tashlab suv ichdim deydi. Shunda qorovul: "Ha, ana shuni aytyapman-da. u choy yuqi emas edi, ezib kechasiga tayyorlab qo'ygan ko'knorim edi u. Men shu o'lgurni ichib yotmasam, kechasi bilan to'lg'anib, o'zimga joy topa olmay chiqaman ey. Endi bu kecha nima qilaman ey debon sola beradi Ahvolni tushungan haydovchi, "E, men hali sizning ichadigan ko'knoringizni to'kib yubormanmi?" deydi-da, tezdan borib mashinasini haydab chiqadi-da, atrof javoniblarni axtarib-axtarib, surishtirib-surishtirib, uzoq bir qishloqdan maxfiy tarzda falon pulga ozroq ko'knordan topib, bu qorovul cholga kechasiga yetkazib berib, keyin qutiladi. Ushbuni yahudiylarning ular o'z nafsoniyatlarini to'ydirish kayfiga sho'ng'iganlarida fikr yuritishdan umuman to'xtaydilar va maishat parast bo'lib qoladilar deganlarining kundalik turmushda qanday ko'rinishda bo'lishining bir jonli misoli sifatida keltirdik. Mavzuning davomini yanagi suhbatimizda inshaalloh davom ettiramiz. Ushbu juma kunimiz bu yilgi muborak Ashri Zulhijjaning yanada muborakli yagona juma kuni ekanini siz azizlarga yana bir bor eslatib, barchangizga Allohning roziligini so'rab qolaman. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. As-salatu vas-salamu ala rasulih Muhammadin ala alihi va ashabi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sen qilding vayron Isroil Isroil shayton qilding koy. Mani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron E'dod bizga farzdir gardandagi qardir. e'dodni qilmoqlik kerak kim qilsa e'dodni eplaydi jihodni Edod bu jihoddan darak Edod bizga farzdir Gardandagi qarzdir Edodni qilmoqlik kerak Kim qilsa edodni Eplaydi jihodni Edod bu jihoddan darak Edod qilar faqat Aylab sabru toqat Allohning qo'rqmas sherlari Tavhid bayrog'iga, takbir sadosiga to'lsin bu Alloh yerlari. Edod qilar faqat aylab sabru toqat Allohning qo'rqmas sherlari. Tavhid bayrog'iga, takbir sadosiga to'lsin bu Alloh yerlari. Edod Mo'min odamning eng oliy sifatlaridan biri matonat, yana biri shijoat. Bu ikki sifat bir mo'minda jam bo'lsa, u albatta islomda o'z o'rnini topa oladi. Shijoat bilan Alloh yo'lida jihad qilish uchun chiqqan odam endi ana shu yo'l ustida turgan og'ir mashaqqatlarga matonat bilan javob berishi, ya'ni sabr toqat qilish kerak bo'ladi. Alloh taolo mujohidlarni boshqa mu'minlarga qaraganda og'irroq mashaqqat bilan imtihon qiladi. Shuning uchun ham shahidlar va g'oziylarning darajasi oddiy mo'minlarga qaraganda ancha yuqori bo'ladi. Mo'minning matonatini sinovdan o'tkazadigan birinchi marhala bu e'dod marhalasi. Albatta, e'dodning o'ziga yarasha qiyinchiliklari va shu bilan birgalikda ajr savoblari ham bor. Imom Ibn Qoyyim Suvoriylik kitobida bunday deydi. Imom Ahmadning fikricha, jihodga ehtiyoji bo'lgan joylarda nayzabozlik singari urush asboblari bilan shug'ullanish nafl namozlaridan afzaldir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar. Albatta jannat qilichlar soyasi ostidadir. Imom Muslim rivoyati. Albatta qurol bilan ajr yig'ish uchun avvalo uning bilimini yetarli darajada olmoqlik lozim. E'dod mo'minni ham jismoniy, ham ruhiy tarbiyalaydi. ya'ni mu'minlar zamonaviy qurollardan qanday foydalanish, otish kerakligini o'rganish bilan birgalikda jang maydonidagi holat qiyinchiliklariga bardosh berish kerakligini ham o'rganadilar. Ta'lim jarayonida Allohning askari bo'laman degan har bir ishtirokchining matonati qay darajada ekanligi o'z-o'zidan öz ma'lum bo'ladi. Dushman bilan to'qnashganda ahdiga sodiq tura oladiganlar saralanadilar. va o'z nafsini oromini o'ylaydigan, o'zini qiynashni xohlamaydiganlarning holati ham namoyon bo'ladi. Yaxshiyamki jihod maydoniga borib jang qilishdan oldin tayyorgarlik va imtihon maydonida e'dod qilinadi. Ey mo'minlar, ular uchun imkoningiz boricha kuch tayyorlab qo'yingiz. Anfal surasi 60-oyatdan. Bu tayyorgarlik Alloh taoloning buyrug'i ostida qilinayotgani uchun ham undan faqatgina matonatli, sadoqatlilargina o'ta oladilar xolos. E'dodning foydali tomonlaridan yana biri dushmanning qalbiga qo'rquv solishdir. Misol uchun Millionlab dunyo bilan avvora bo'lib yurgan musulmonlarni nazariga ham ilmagan kofirlar oz sonli e'dod moskaridagi mujohidlardan dahshatga tushadilar. E'dod maydonidagi mu'minlarning soni ortib borgani sari ularning ham qo'rquvi kuchayib boraveradi. Atrofga nazar tashlaydigan bo'lsak, islom dushmanlarining asosiy harakatlari mujohidlarni jang uchun tayyorlaydigan harbiy ta'limgohlarni yo'q qilishga qaratilganini ko'ramiz. Bunday ta'limgohlarni yo'qotish uchun dushmanlar eng so'nggi zamonaviy qurolli texnikalarni ishga solmoqdalar. Josusiy tayyoralarning kuzatuvi ham shunga qaratilgan. Ular bu yo'lda bor imkoniyatlarni ishga soladilar. Albatta kofir bo'lgan kimsalar mol dunyolarini Allohning yo'lidan to'sish uchun ishlatadilar, bas uni sarflaydilar u, so'ngra o'sha mollari o'zlariga hasrat bo'lur, so'ngra mag'lub bo'lurlar. Anfal surasi 36-oyat. Ha, Alloh taolo aytganidek, kofirlar o'z mol-dunyolarini islom nurini o'chirish uchun sarflamoqdalar. Shu kungacha ular ko'plab islomiy ta'limgohlarni bombard qilishga ham muvaffaq bo'ldilar. Islom harbiy ta'limgohiga borgan har bir mo'min xavf ostida bo'lishi turgan gap. katta kuch bilan dushman yanchib tashlash uchun shay bo'lib turganidan xabari bor inson albatta vahimaga tushadi. Shunday paytlarda mu'minlardan yana o'sha matonat sifati talab qilinadi. Shuni ham unutmaslik lozimki, kofirlarning qurollari qanchalik vahimali bo'lmasin, ular faqat Alloh taqdir qilgan mu'minnigina shahid qila oladilar xolos. Shahodatga erishish ham naqadar oson kechish haqida payg'ambarimizdan hadis vorid bo'lgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday marhamat qiladilar. Shahid qatl og'rig'idan sizlardan biringizni chumoli chaqqanichalikkina og'riqni sezadi xolos. Imom Termiziy, Nasoiy hamda Ibn Moja rivoyatlari. Shunday shirin xodima topmoq uchun albatta jihod maydoniga shoshilmoq zarur. Jihod qilish uchun esa albatta e'dod maydoniga shoshilmoq zarur. E'dod va jihod lazzatini maydondagilargina his qila oladilar xolos. Xulosa o'rnida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan qolgan bir hadisni eslatib o'tamiz. Kimki umrida biron marta g'azotga qatnashmay yoki g'azotni ko'ngliga solmay olamdan o'tsa, munofiqlik tarmoqlaridan birida o'libdi. Imom Muslim rivoyati. E'dod va jihod maydonlariga oshiqinglar qadrli mu'min birodarlar. Alloh taolo barchamizni g'oziylar va shahidlar maqomiga yetkazsin. Zero u eng yuksak va mehribon bo'lgan zotdir. edod bizga farzdir gardandagi qarzdir edodni qilmoqlik kerak kim qilsa edodni eplaydi jihodni edod bu jihoddan darak edod bizga farzdir gardandagi qarzdir Edod bu cihatdan darak. Endi navbatni birodarimiz Mujohid Abu Abdulloh domlaga beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolaga hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad ibn Abdullohga, ahli oilalariga va ashablariga salot va salomlar bo'lsin. Arafa kuni Arafa kuni alohida fazil va xususiyatlarga ega bo'lgani uchun ham uning fazilati va sharafi xususida ozgina to'xtalamiz. Birinchidan, Arafa kuni dinimiz komil etilgan va ne'mat tugal qilingan kundir. Yahudiylar Umar radhiyallohu anhu ga aytishdi: "Sizlar bir oyatni o'qiysizlar. Agar o'sha oyat bizga nozil bo'lganda edi, uni biz bayram qilib olgan bo'lar edik. Shunda Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu men o'sha oyatni qachon nozil bo'lganini ham, qayerda nozil bo'lganini ham, u nozil bo'lganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qayerda turganlarini ham yaxshi bilaman. Bu Arafa kuni edi. Biz ham Allohga qasamki, Arafotda edik, dedi. Shu yerda Sufyon o'sha kun juma kuni bo'lganmidi, yo'qmi, buni aniq ayta olmayman, dedi. Imom Buxoriy rivoyati. Allah subhanahu wa ta'ala shu kun o'z dinini mukammal qilgani va ne'matini itmomiga yetkazgani haqida mana bunday marhamat qiladi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinan. Ya'ni bugun sizlarga diningizni komil qildim. Ne'matlarimni ham benuqson to'kis qilib berdim va sizlar uchun faqat islomni din qilib tanladim. Moida surasi 3-oyat. Arafa kuni din komil etildi deb aytilishiga sabab shu kungacha musulmonlar islomdagi haj ibodatlarini amalga oshirmagan edilar. Islom rukunlarining oxirgisi bo'lmoq haj ibodati tugal etilishi bilan din kamoliga yetdi. Bundan tashqari Alloh subhanahu va taolo haj ibodatini Ibrohim alayhisalom asoslariga qaytardi. o'sha yiliga haj mavsumidan boshlab haj marosimida mushriklar ishtirok etishini ham, shirk amallari bajarilishini ham man qildi. Shuning uchun o'sha yildan buyon Arafotda musulmonlar orasida mushriklar bo'lmadi. Ikkinchidan, Arafa Eid kunidir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: Arafa kuni, qurbonlik kuni va tashriq kunlari biz islom ahlining bayramimizdir. Bu kunlar yeb ichadigan kunlardir. Abu Dovud rivoyati. 3-dan Arafa kuni tutilgan roza 2 yilga kafforat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqda mana bunday marhamat qildilar. Arafa kuni tutilgan roza o'tgan yil va kelgusi yildagi gunohlarga kafforat bo'ladi. Imom Muslim rivoyati. 4-dan Arafa gunohlar kechiriladigan va jonlar dozaxdan ozod etiladigan kundir. Oyisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh subhanahu va taolo biror kun Arafa kunichalik ko'p bandasini dozaxdan ozod qilmaydi. U yaqinlashib, so'ng ular bilan, ya'ni dozaxdan ozod qilgan bandalari bilan farishtalar oldida faxrlanadi va ular nima istashadi deb aytadi. Imom Muslim rivoyati. Ibn abdulbar Bar alay alayh Imom Muslim rivoyat qilgan mana bu hadisga mana bunday izoh beradi. Bu holat o'sha bandalarining gunohlari mag'firat etilganiga ishoradir. Chunki Alloh subhanahu va taolo gunoh ma'siyat ahli bilan hech qachon faxrlanmaydi. Faqat tavba va mag'firatdan so'ng bu narsa bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam. Arafa kunida qilinadigan amallar. 1. Roza tutish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar. Arafa kunining rozasi o'tgan va kelgusi yillar gunohlariga kafforat bo'ladi deb umid qilaman. Imom Muslim rivoyati. Arafa kuni gunohga qo'l urib qo'yishdan ehtiyot bo'lish lozim. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda mana bunday deyiladi. Shu kuni qulog'i, ko'zi va tilini gunoh va ma'siyatdan saqlagan bandaning gunohlari mag'firat qilinadi. Ikkinchi, zikr va duoda ko'p bo'lish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqda shunday marhamat qildilar. Duoning eng yaxshisi Arafa kunida qilingan duodir. men va mendan ilgargi o'tgan payg'ambarlar duoda aytgan eng yaxshi so'zlari la ilaha illalloh vahdahu la sharika la lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir Imom Tirmiziy rivoyati Ibn Abdul Bar rahmatullohi alayh aytadi Mana bu hadisi sharif Arafa kunining duosi ko'pincha maqbulligi va eng afzal zikr la ilaha illalloh ekanligiga dalildir. 3. Takbir. Zulhijjaning 10 kunida takbir aytish mustahab amaldir. Bu kunlarda har yerda va hamma vaqt Alloh subhanahu va taolani zikr qilish joiz. Olimlarimiz takbirni ikki turga bo'ladilar. Birinchi tur mutlaq takbir, ya'ni uni kecha kunduzning istalgan vaqtida aytish mumkin. Ushbu takbir Zulhijja oyi kirishi bilan boshlanib, tashri kunlarining oxiriga qadar davom etadi. Ikkinchi tur muqayyat, ya'ni chegaralangan takbir. Bu takbir 5 vaqt namozlardan keyin aytiladi. Har namozdan keyin aytish afzal deyilgan. Bu takbir Arafa tongidan boshlanib, tashrik kunlarining oxiriga qadar davom etadi. Zulhijjaning 10 kunidagi xatolarimiz, umumiy xatolar. ko'pchilik Zulhijjaning 10 kunligiga mutlaqo e'tibor bermaydilar va katta ajri savobdan bebahra qolishadi. Albatta, bu ochiq oydin xatodir. Tasbih, tahlil, takbir va hamd aytmaslik. Bu xato ham aksariyat musulmonlar tomonidan sodir etiladi. Zulhijjaning 10 kuni kirishi bilan takbir aytish boshlanib, tashriq kunlari tugagunga qadar davom etadi. ayollarning takbir va tahlilni birovlarga eshittirib aytishlari ham xato hisoblanadi. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom ayollari, ya'ni onalarimiz bunday qilishmagan. Takbirga sunnatda vorid bo'lmagan asossiz so'zlarni qo'shmaslik zarur. Mavjud sahih rivoyatlarga ko'ra, takbir mana bunday ikki ko'rinishda aytilishi mumkin. Birinchi ko'rinish Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar va lillahil hamd. Ikkinchi ko'rinish. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Tashrik kunlarida roza tutish mumkin emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kunlarni bayram va yeb ichish kunlari deganlar. Arafa kunidagi xatolar Zulhijjaning 10 kuni ichidagi eng afzal kun hisoblangan Arafa kunida ko'pchilik musulmonlar bilib turib roza tutmaydilar. Albuki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arafa kunida tutilgan rozaning o'tgan va kelgusi yildagi gunohlar uchun kafforat bo'lish haqida hadisa sharif aytganlar. Aksariyat kishilar Arafa kunida Alloh subhanahu va taolaga duoi iltijolar qilmasdan g'aflat bilan kunlarini o'tkazadilar. Axir bu kunda qilingan duolarning o'ziga xosligi haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadislar mavjud. Eng yaxshi duo Arafa kunining duosidir dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Aziz birodarlar, beparvoligimiz sabab ana shunday ulug' kunlarning yaxshiligidan mahrum qolmaylik. Ibn Abdulbar rahmatullohi alayhi aytadi: Arafa kunida qilingan duo boshqa kunlar duosidan afzal. Demak, Arafa kuni ham eng afzal kundir. Ba'zi kunlar boshqalaridan mufazzal bo'ladi va ayni mufazzallik qiyos, nazar yoki fikr bilan emas, faqat hadisi sharif bilan idrok etiladi. Biz juma kuni, Ashura kuni, Arafa kuni va haftaning dushanba hamda payshanba kunlarining mufazzalligini sahih hadislar orqali bilganmiz va bilamiz. Mazkur hadisi sharflarda Arafa kunida qilingan duolarning aksariyat hollarda maqbul ekanligiga ishoralar mavjud. Hadisga binoan aytamizki, eng afzal zikr La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Mana bu eng afzal zikr hisoblanadi. Hayit kunlari qabrlar ziyoratiga borish bid'at hisoblanadi. Chunki bu amalni Rasululloh sallallohu alayhi sallam ham, ashoba kiromlar ham, kibora tobiinlar ham, sig'or tobiinlar ham qilmaganlar. Holbuki bular xayrli ishlarda hamisha birinchi bo'lganlar. Marhumlar uchun nimaning foydasi bor u nimaning ziyoni bor, ular bizdan yaxshi bilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Kimda kim mana shu ishimizda, ya'ni bu dinda aslida unda bo'lmagan biror ishni unga qo'shsa, ya'ni izofa qilsa, uning ushbu amali o'ziga qaytariladi. Shayxul Islom ibn Taymiya rahmatullohi alayh yozadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mening qabrimni ayit qilib olmanglar dedilar. Demak, ayit yil, oy, hafta yoki shu kabi ma'lum muddatda odatiy ravishda ma'lum narsa atrofida to'planishdir. Demak, har yili hayit namozidan keyin qabrlarni ziyorat qilishni odat qilish hadis sharifga ko'ra qaytarilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni bunday qilishga buyurmaganlar. Demak, hayit namozidan so'ng qabrlarni ziyorat qilish shariatga xilof bo'lgan bid'at amal hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo barchamizga o'zi tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. asal shifodir. Asalni xalq tabobati tavsiya etadigan shifobaxsh ne'matlarning podshohi deyish mumkin. Asal bol faqat shirinlik bo'lib qolmay, eng avvalo shifo hamdir. Qur'oni Karimda Naml surasining nozil bo'lishi uning naqadar foydali va ardoqli maxluqot ekaniga dalolat qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom asal iste'mol qilinglar u ko'p kasalliklarga shifodir deganlar. Asal yaratganning chinakam mo'jizaviy ne'mati bandalar salomatligini asrash va yaxshilashdagi ulug' mehribonligi belgisidir. O'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Ongsiz, aqlsiz bir hasharotga tinimsiz uchib ishlab asal yig'ishni amr qilib qo'ygan zot bundan faqat insonlarning sog'lom va bardam bo'lishlarini iroda etmaganmi? Asalari 1 kilo asal to'plash uchun uyasidan 120, 150 ming marta uchib chiqishi, 400 ming chaqirim masofani uchib o'tishi kerak. Bu yer kurrasini belidan 10 marta aylanib o'tishga teng keladi. Eng qizig'i, asalari o'zi yiqqan asalning yuzdan bir qisminigina iste'mol qiladi. Qolgani insonlarga tuhfa etiladi. O'tmishdagi tabiblar asalni bejizga uzoq umr ko'rish malhami, hayot sharbati deb aytishmagan. Dar haqiqat uning tarkibida inson organizmiga o'ta zarur va foydali yuzdan ortiq biologik modda bor. Ayniqsa, undagi riboza moddasi faqat tirik organizmlarda uchraydi. Bundan tashqari, unda tana faoliyati uchun muhim glyukoza, oqsil, fruktoza, organik kislotalar V1, V2, V3, V6, V13, V14, C, K, Y darmon dorilari, mikro va makro elementlar bor. Asaldagi ayrim darmondori va shifobaxsh moddalar boshqa hech bir ozuqada uchramaydi. Qadim-qadimdan turli kasalliklarni davolashda, odamlarning sog'lomligi va baquvvatligini ta'minlashda asalni tavsiya qilishgan. U barcha dori-darmon va malhamlarning asosiy tarkibi hisoblangan. Hadislarda payg'ambarimizning qorni og'rigan odamga asal yeyishni tavsiya qilganlar haqida aytilgan. Katta yoshdagilar quvvat beruvchi, tanaga yoqadigan latif tabiiy taomlar va yeguliklarni iste'mol qilishlari ma'qul. Quvvat bo'lishi uchun tabiblar bir piyola mayiz, ikkita limon, bir piyola yong'oq mag'izi va bir piyola turshakni aralashtirib, yaxshilab tuyishni, so'ng ustidan tog' asalidan bir yarim piyola quyib, yaxshilab aralashtirib, kuniga 3 mahal ovqatdan 1 soat oldin bir osh qoshiqdan yeb turishni maslahat berishadi. Zamonaviy tibbiyotda ham turli kasalliklarni davolashda asaldan keng foydalanilmoqda. Masalan, turli jarohatlar va yaralar, shamollash, yuqori nafas yo'llari va o'pka xastaliklari, yurak, jigar bo'yrak, asab to'qimalari, oshqozon ichak, teri va ko'z kasalliklari ham asal yordamida muolaja qilinmoqda. Davolash kosmetikasi, radiatsiya tufayli paydo bo'ladigan nur kasalliklarida ham asal beminnat yordamchidir. Eng qizig'i, asal olingan joyga qarab ularning turi ma'lum kasalliklarga shifo bo'lar ekan. Masalan, yuqori nafas yo'li shamollaganlarga tog' asali foyda qilsa, hazm yo'llari kasalliklarida esa cho'l va dalalardan olingan asal shifo bo'ladi. Yurak xastaliklarida o'rmon asali ko'proq naf keltirsa, buyrak xurujida esa kashtan daraxti gulining asali qo'llaniladi. Kamqonlikda asalni malina bilan birga iste'mol qilish tavsiya etiladi. Asal darmonsizlik va sil kasali tufayli paydo bo'luvchi kam quvvatlikda ham yaxshigina yordam beradi. Buning uchun asalni sabzi sharbatiga qo'shib, kuniga 80-100 grammdan ichib turish tavsiya etiladi. Asalni qirg'ichdan o'tkazilgan piyozga qo'shib iste'mol qilish tananing umumiy tonusini ko'tarishga yordam berishi ham tabiblar tajribasida sinovdan o'tgan. Grip kasalligini oldini olish, uni davolashda ham asal beminnat davodir. Buning uchun asalni po'stlog'idan ajratib, qirg'ichda maydalangan sarimsoq piyoz bilan baravar miqdorda yaxshilab aralashtiriladi va uyqu oldidan bu aralashma bir choy qoshiq miqdorida qaynatilgan suv bilan 3-5 kun davomida ichilsa, kasallik chekinadi. Shifokorlar qandli diabet, asma, nafas bo'g'ishi, asalga badani sezgirlik ko'rsatadigan bemorlarga uni tavsiya etishmaydi. Katta yoshdagilar bir kunda 100-150 grammdan, yosh bolalar esa 30-40 grammdan ortiq asal yemaganlari ma'qul. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga esa choy qoshiqdagi asalning 3 dan 1ini berish mumkin xolos. Asalni ovqatdan 1 1 yarim soat oldin yoki ovqat yegandan 3 soat o'tgach iste'mol qilish tavsiya etiladi. Uni shir choy, sut yoki shir gurunch bilan yegan foydaliroq. Asalni qaynoq suv yoki choyga aralashtirib ichish tavsiya qilinmaydi. Chunki 50 darajadan yuqori issiq suvga solingan asal tarkibidagi foydali minerallar o'ladi. Asal sharbati kishini ruhan va jismonan tetik qilishi bilan birga yurak va miya faoliyatini ancha yaxshilaydi. Nafaqat asal, hatto asalari mumi, propolis va suti ham bebaho shifo vositasidir. Asalari suti ko'k yo'tal, oshqozon yarasi, bot, reumatizm, kamqonlik, bemadorlik va boshqa ko'pgina kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Zamonaviy tibbiyotda va xalq tabobatida asalari mu'minning turli miqdordagi aralashmalari surunkali tomoq qurishi, faringit, burun yallig'lanishi, rinit, nafas qisishi, bronxial astmasi, ORZ, pnevmoniya, o'pka va teri sili, qon bosimini pasaytirish va qondagi xolesterin miqdorini kamaytirish, bavosir, gemorroy oshqozon, ichak yo'li kasalliklari, turli yaralarni davolashda ham ishlatilmoqda. Eng qiziqarlisi, juda ko'p kimyoviy dori-darmonlar boshqa a'zolarda qanday asorat qoldirgani holda asalari yelimi hech qanday zararli ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki antibiotiklardan farqli o'laroq asalari yelimi tabiiy modda bo'lgani uchun unda mikroorganizmlarning moslanuvchanligi hodisasi sodir bo'lmaydi. Yelim ularning kuchayib ketishiga, ta'sirini o'tkazishga yo'l qo'ymaydi. Asalari parvarishi bilan shug'ullanuvchilarning kasallikka kam chalinishlarining o'ziyoq asalari chiqargan hamma narsa shifobaxsh ekanini isbotlab turibdi. Masalan, asalari uchun oziqa omili bo'lmish o'simliklarning erkaklik to'qimalari, gulchanglar ajoyib biologik kuch-quvvat bag'ishlovchi, tanani faollashtiruvchi vosita bo'lib, u ayniqsa qarib qartaygan tanalarga juda foydalidir. Gulchang keksa kishilarning asab tizimi faoliyatini yaxshilashi ham kashf etilgan. Gulchang juda ko'p mamlakatlarda kosmetik davolashda ham keng qo'llanilmoqda. asalarini chaqtirish yoki uni tibbiyot yo'li bilan olingan zaharini qo'llash orqali ham qadim-qadimdan turli kasalliklar muolaja qilib kelingan. Masalan, zahariga asal qo'shib kallik davolangan. Soch o'stirishda ishlatilgan. Rusiya podshohi Ivan Grozniy va Shvetsiya qiroli Karl 12 bu xushbo'y suyuqlikdan podagra, bo'g'in va to'qimalar kasalligini davolashda foydalanishgan. Hozirgi zamon tibbiyotida ham asalari zahari keng miqyosda qo'llanilmoqda. Chunki asalari zahari juda kuchli antibiotik modda sanaladi. Uning tarkibidagi verapin va boshqa shifobaxsh moddalar juda ko'p kasalliklarni davolash va oldini olishda tengi yo'q samarali vositadir. Asalari zahari bot, revmatizm, nevrit, va nevralgiya kabi asab tizimi xastaliklari, ko'zning ba'zi kasalliklarini davolash, qon bosimini mo'tadillashtirishda samarali ishlatilmoqda. Ammo uni o'zboshimchalik bilan har kim o'zicha qo'llashi, bolalarni davolashda ishlatishi xatarli oqibatlarga olib borishi mumkin. Xullas, har qanday shifobaxsh ne'matni me'yordan ko'p iste'mol qilish zarar keltirgani kabi asaldan foydalanishda ham mo'tadillikka e'tibor qaratish lozim. Asalning ham ozi shirin degan maqol bejizga to'qilmagan. Jahonda nima gap? Qisqa satrlarda. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره Afg'oniston Afg'onistonning Lugar viloyati Isarak ulusvolisida jamoatimiz mujohidlari Saqila quroli top 75 dan dushman kempiga raketalar otishgan. Alloh izni bilan otilgan o'qlardan ikkitasi dushman kempiga yaxshi tekkan. Ushbu otilgan raketalar natijasida afg'on askarlaridan 8 tasi o'lganini xabari keldi. Yana o'sha Lugar viloyatining Isarak ulusvolisida harakatimiz mujohidlari yana saqila quroli top 75 dan afg'on askarlari qarorgohiga raketalar otdilar. Karzay askarlaridan talofat ma'lum emas. Yana Lugar viloyatida Lugar viloyati Sherzod ulusvolisida murtadlarning katta karvoni ketayotganda harakatimiz mujohidlari ansorlarimiz bilan birgalikda pistirma janglarini davomiy qilib turishibdi. Dushman karvoni ulusvoliyga kirishdan hadiksirab turibdi. Shu kuni Hammer va Ranger rusumli texnikasi mujohidlarimiz minasiga tushdi. Bundan tashqari afg'on kufr askarlariga qarshi pistirmadagi mujohidlarimiz Pikko va Aki qurollari bilan 9 ta dushmanni Allohning izni bilan o'ldirishdi. Bir nechasi yarador bo'lgan. Ulusvolidagi dushmanlarimizga qarorgohdan yordam chiqib kelayotganda Hammer mashinasi RPG 7 qurolidan urib parchalab tashlandi. Allohu akbar. Shu kungi jangda ansorlarimizdan 2 kishi shahodatga yetishgan. Afg'onistonning janubida NATO askarlariga qarshi ko'milgan minaga kufr malaylari tushib 5 tasi o'lganini ma'lum qilishdi. O'lganlarning bari NATO tarkibidagi Amerika askarlari ekan. Alhamdulillah. Afg'onistonning Lugar viloyati Sherzod ulusvoliysida harakatimiz mujohidlari dushman karvoniga qarshi hujumlarini davom ettirmoqdalar. Erta tongda ulusvoliydan yordamga chiqayotgan dushmanning ikki hammeri pistirmaga olinib urildi. Muvaffaqiyatli kechgan amaliyotda dushmanlardan naqd 18 tasi yo'q qilindi. Talofatga uchrayotgan askarchalarga yordam berish uchun qarorgohdan chiqqan hamtovoqlarini mujohidlarimiz to'p 75 dan urib tashladilar. Qolgan karvon jonlarini saqlash uchun ortlariga qocha boshladilar. Shuningdek, yaradorlar ham ko'p bo'lgan. har doimgidek sassiq jasadlarini olib ketish uchun vertolyot yetib kelgan. Jang davom etmoqda. Meksikaning Mexiko shtatida yo'lda ketayotgan avtobus yo'l chetidan tashqariga chiqib halokatga uchrashi natijasida 14 kishi o'lgan. 25 kishi turli darajadagi tan jarohatini olgan. Birma Rahinja shahridagi musulmonlar ustiga buddaviylar yana hujum qilishdi. Musulmonlarning 100 dan ortiq uylariga o't qo'yilib, o'nlab mushriklar chopqilarida musulmonlarni chopib qatl qildilar. Ushbu qabih jinoyatni tomosha qilib turgan politsiyachilar qochayotgan musulmonlarni ushlab qamoqqa olgan. Musulmonlarning aybi mushriklardan qochgani bo'lgan. Hozirda yuzlab mazlum musulmonlar qamoqqa olingan. Bundan tashqari, musulmonlarning tirikchilik qilayotgan do'konlari kulga aylantirildi. Misr hokimiyatidan chetlatilgan M Mursi tarafdorlari bilan qurolli kuchlar o'rtasida yana to'qnashuv bo'lib o'tdi. Ushbu to'polonda 50 dan ortiq musulmonlar harbiylar tomonidan qatl qilindilar. Shuningdek, Mursiyning 500 ga yaqin tarafdori politsiya tomonidan qo'lga olindi. Sinay yarim orolida mujohidlar politsiya kuchlari hamda Qohiradagi sun'iy yo'ldosh telekanaliga og'ir qurollardan hujum qildilar. Shuningdek, Sinay yarim orolidagi At-Tur shahrida ham xavfsizlik xodimlari bazasida mina portladi. Kupur axborotining bildirishicha, jami amaliyotlarda atigi 10 kishi o'lib, 50 dan ortig'i yarador bo'lgan emish. Iroq Iroqning poytaxti Bag'dodda politsiya idorasiga fidoi mujohidlar hujum qildilar. Hujum natijasida Allohning dushmanlaridan 10 dan ortig'i o'ldi. Xitoy Sharqiy Turkistonlik musulmonlardan 150 ga yaqini Xitoy kuchlari tomonidan qo'lga olindi. Uyg'ur musulmonlarga qo'yilayotgan ayblov shuki, ular internetda jihodiy saytlarga kirishgan ekan. Bundan tashqari, yana 250 dan ortiq musulmonga internet orqali mujohidlar bilan gaplashgan deb ushlab ketishgan. Iroq Bag'dodning shiyalar yashaydigan turli yerlarida bir qator minalar portlashi natijasida 30 ga yaqin shiyalar o'lgan, 100 dan ortig'i yarador bo'lgan. Hindiston Hindistonning Bihar shtatida qattiq chaqmoq urushi natijasida 40 ga yaqin kishi o'lgan. O'lganlar orasida yosh bolalar bo'lgan. Dog'iston Mahajkala shahrida mujohidlar politsiyachilar ketayotgan mashinani o'qqa tutdilar. Ushbu amaliyotda ikki politsiyachi o'ldirilgan. Tojikiston Tojikistonning Kulob, Badaxshon va poytaxt Dushanbeda ko'plab musulmonlarni uylaridan Imom Alining ishongan malaylari ushlab olib ketishgan. Bu haqda o'sha yerdagi musulmonlar internet saytimizga xabar berishdi. Bugungi juma dasturimizdan o'rin olgan mavzular shulardan iborat edi. Kelasi dasturlarimizda yana sizlar bilan iymonlashgunimizcha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهبط تخرق بالرعب جدارا